Urriak hogeita bederatzi gaur raste artea da eta hau berri hon albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna ze berrirekin irekiko dugu gaurko albistegia. Bai, zerbitzu publikoen inguruko eh, da batekin irekietzen dugu. Bai, gaur raste artea, ratxeldeko seiter ditan, hainbat, etorkin bilduko dira, udalak eskentzen dituen zerbitzu publikoen inguruan, eztabaida eta hausnarkita egiteko bihar gazteria izango da, eztabaida gaia foro hauek, udala kontrataturiko plan estrategikoaren barne kokatzen dira. 2008 da malauko egutegian agertzuko den azaleko irudi aurkesteko asmoz, diseinu lekiak, lehiak eta eginen da. Berrio zarko udalaren gazteria batzordeak eta ohitura osasungarriak bultzatzeko komunitate proiektuak bultzaturiko lehiak eta dugu hau. Lehiak eta honetan, sortzi urtetik, hogeita mar urte bitarteko gazteak aurkeztu daitezke, beti ere berrio zarren errolatuak badaude. Argazkiak, titulu batez laundurik, txuri beltzean edo kolorez aurkeztu, aurkeztuko dira gainera paperean eta digitalean agertaratuko dire. Diseinuko lanak aurkezteko epea irekita dago jadanik, atzaroaren ama arte luzatuko da izen emateko epea. Lanak, ensekun abildua gemail.com elbidean aurkeztuko dira bertzena, zudaletxiko harrera bulegoan ere bada aurkezterik informazio gehiagorako, ber irubebikoitz.berriozar.es Música Udalbatzaren oiko osoko bilkura, bier, Alaxe bilkura bihar aste azkenarekin eginen da arratsaldeko 6 tarditan udalbatzaren bilkuraren 14 puntuko gai zerrendatik UPNek aurkeztuko dituen bi mozio azpimarratzekoak dira lehen mozioak mendialdea bine iniko kontzentrazioari egiten dio aipamen bigarren akordea plan estrategikoari Pesenek ere mozio berkeztuko ditu bata jantokiko beken ingurun eta bigarrena farmakoen kopagoari meneginez lehen mailako osa osasun atentzioari daukionean, iek e, iz, izango da aurkeztuko duena azkenik, preso politikoen oinarrizko eskubidez, ez da da. Eta labur laburrean kiroletako informazioa e, eh, Nafarrako goma gaineko sokatira txapelketa. Urrengo larun batean, azaroaren bian, narratxaldeko seitan hasiko dira tiraka, goma gainiko sokatira txapelketan narituko diren taldeak. Gizonezkoak seireunda berrogoi kiloko zortziko taldetan, emakumezkoak irurenda irurita kiloko seiko taldetan lehiatuko dire. Berrio zarko neskatilak, txantrea eta basaborua imotzen aurka lehiatuko dira, gizon berrezartarrak hartarrak aldiz, txantrea eta amaiurren aurka informazio gehiago gehiago eguzkiplaza.neten. Eguraldiaz mintzatzeko unea datorkigu orain garazik zer dio gaurko iragarpenak. Baixa, bea, egunaren lehenengo partean zerua oso odeitzu izango dugula bigarrenean, tarteka odeitzu ordea zaparrada txikiak, botako ditu zenbait lekutan ertainak, eta hartxalde gau partean atertuz joango da, ipar mendebaldeko aizea olbizia ibiliko da gaurkoan temperaturei dagokionez, minimoak gutxi edo nahikoa jaitsi eta maksimoak nahikoa edo nabarben jaitsiko dira. Beraz, txaketa lodixe hartu beharko da gaurkoan, eh? Ala Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan, berriozar erratiaren sintonian fmkun.zortzian, edo orduro, interneten, eguzkiplaza.neten. Thank you.